Esperanto kiel internacia cultura lingvo. La decquina de decembro estas la tradicia festo tago de la esperantistoj. Circa tiu tago okazas Zamenhof festoj por honori la memoron de la fondinto de nia lingvo. Ekde la jaro 1887 passis cent tridec ses jaroi, dum ciui la lingvo de doctoro esperanto povis evolui, cresci, cae disvastigi. La origina concepto estis tiu de internazia help lingvo, cae lautiu concepto la lingvo ja vera evoluis gis la jaro 1929. La monda economia criso tiam detruis multain esperoin. Dictatoroi seque regis en Europo, cae en aliai continentoi. Dec jaroin poste ec flamis la dua mond milito. Post la milito, la esperantistai fortoi devis recolectigi, cae oni povis atingi ec quelcain successoin sed en la landoi occidente de la fera curteno, tiam la angla lingvo conqueris pli cae pli da terreno. La angla farigis la unua fremd lingvo instruata en da lerneioi. Gi forpusis cefe la Franzan, ciu antaue estis vaste usata kiel internazia lingvo. Ciam en jaro 1989 falis la fera curteno. Tiam ancau en la orient Europae landoi la Angla farigis la unua fremd lingvo. Ciam antau celcai tagoi scoltoi el tuta Europo rencontigis en Linz, por ricevi la lumon de pazzo, tiam en televida interviuo ciui demanditai partoprenantoi de Portugalio gis Pollando, donis sia in respondoin en la Angla. Tiam mi pensis, nu, evidente nun la Angla estas la internazia help lingvo. Tion tio signifas por Esperanto? Char la mercata nicio por internazia help lingvo estas iam occupita de la Angla, necessas trovi alian nicion por esperanto. Tiu nicio certe estos considerinde pli malgranda ol tiu de internazia helplingvo. La potenzialo por helplingvo ja estas granda, char la nivelo de la regado de la lingvo ne ciam besonas esti tre alta. Esperanto ne povas servi kiel lingvo por homoi por ciui la lernado de la Angla estos tro mal facila. Tio conducus al nenio. Esperanto devas esti lingvo por homoi, ciui volas decide pli altigi sian capablon regi alian lingvon, por povi utiligi gin por alt nivela internazia comunicado. Tio concernas cefe internazian culturan comunicadon, Do Esperanto povas servi kiel internacia cultura lingvo. La besono pri tio estas aparte forta en Europo, kie multaj lingvoj estas parolataj en tiu geografie relative malgranda, sed culture riĉa kontinento. La angla ne povas servi tiu cele. Gi ne povas esti peranto de kulturo, excepte de la propra. Por funcciigi esperanton kiel internazian kulturan lingvon, ne estas besonatai tre multai homoi. Sed tiui bercantoi cae traducantoi devas esti tre capablai, cun profonda clerezzo. Estas besonatai inter alie homoi, kiui flue cae sen accente parolas esperanton cae ciui conos la diversain lingvain trucoin por esprimis in adequate en internazia cultura comunicado. Mi volas doni concretan exemplon. Miroslav Malovec traducis la texton de la opero Sternenhoch de la ceja autoro Ivan Acher al Esperanto. Tiu opero estas presentata en la opereio de Prago iam de quelcae iaroi. Por estonte habi suffice da capablai esperantistoi, necessas teni la lingvon vivanta. Esperanto devas habi locon en ciu tago de la vivo. Tio eblas, ec sen tre granda peno. La nun prescau dec tri jaro in dauranta funcciado de la esperanta retradio pruvas tion. Iu plida son materialo estas presentata al tutmonda auscultantaro, des pli bona tio estas por atingi la celon.